Hosanna, Hosanna, Hosanna augstumos. Raidījums bērniem! Sveiciens visiem maziem un lieliem! Slavēts Kristus! Mēs tiekamies raidījumā Mazie Jēzus draugi, un atkal ar jums kopā esam mēs, mēs trīs. Mans vārds ir Baiba. Mans vārds ir Augusts. Un mans vārds ir Emanēls. Šodien eh, mēs pārdomāsim par to, kā runāt ar Dievu – Iesākumā augusts mums nolasīs stāstu, kura nosaukums ir tāds, tāds ļoti interesants. Cik sver lūkšana? Cik sver lūkšana? Šis stāsts ir par kādu veikalu īpašnieku un sievietes lūkšanu. Kādu dienu noguruša paskata sieviete ienāca veikalā un jautāja pēc pietiekama daudzuma ēdiena ar ko barot mājās savus bērnus. Pārdevējs jautāja, cik viņa ir gatava maksāt. Vārgā sieviete teica, man nav nekā cita, ko piedāvāt, vienīgi maza lūkšana. Veikala īpašnieks nebija ne īpaši sentimentāls, neticīgs, tāpēc viņš ar savu smīnu sejā noteica. Uzraksti to uz papīra, un es to nosvēršu. Viņa tā izdarīja. Pārdevējs paņēma papīra gabalu, uzlika to uz vecā stila atsvaru svariem, tad viņš sāka likt nedaudz ēdienu svaru otrajā pusē, bet viņam par brīnumu svaru kaus kā negāja, tā negāja uz leju. Viņš kļuva pagalam satraukts un beigās iedeva sievietei milzīgu maisu ar pārtiku. Pārdevējs vairs nekad neredzēja šo sievieti, bet kā kādu dārgumu glabāja papīra gabalu, uz kuras bija rakstītas šīs sievietes lūkšana. Lūdzu, kungs, dod mums šodien mūsu dienišķo maizi. Paldies, August! Lūdzu, kungs, dod mums mūsu dienišķo maizi. Vai šie vārdi jums šķiet pazīstami? Dienišķā maize ir svētdienās misēs? Emanuēl? Nu, dienasā mājas ir katru svētdienu, tad, kad ir mise. Nu, tā. Un kur jūs esat dzirdējuši šīs lūkšanas, šādas lūkšanas vārdus? Um, nu, es esmu dzirdējis um, svētdienas skolā un baznīcā. Tevs mūsu lūkšanā. Jā, Dievs mūsu tēvs pazīst katru no mums. Viņš mūs ir saucis vārdā. Pravietis Isaija raksta, es tevi saucu tavā vārdā, tu esi mans. Bet kā lai runā ar Dievu? Un par ko? Un kad? Arī pirmajiem Jēzus mācekļiem un draugiem radās šāds jautājums. Jēzus Dieva dēls bieži runāja ar savu tēvu, un mācekļi lūdza savam skolotājam. Kungs, iemāci mūs lūgties! Un Jēzus viņiem atbildēja, lūdziet tā. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība. Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Septiņos lūgumos Jēzus tev ir atstājis vislabāko paraugu sarunai ar Dievu tēvu. Mēs visi piederam Dieva ģimenei, tāpēc arī lūdzam mūsu tēvs, nevis mans tēvs. Nākamie vārdi – svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes – palīdz savas vēlmes pakārtot Dieva gribai, zinot, ka tēvs zina, kas viņa bērniem ir vislabāk vajadzīgs. Kā jums šķiet, vai tēvs vienmēr zina, kas bērniem ir vislabāk vajadzīgs? Jā. Jā, vienmēr. Vai jums ir kāds, kāds piemērs? Kāds piemērs, kur tu esi piedzīvojis, ka tavs tētis – zinu, kas tev ir vajadzīgs. Savā ikdienā tu to piedzīvo? Vienmēr esmu paēdis. Jā. Nu, ā, nu mums visiem tas ir kopīgs, ka viņš dien mums visu laiku daudz vairāk. Katru sekundi mums ir aizbaud, ja Dievs mums to dod. Un Dievs Tēvs vislabāk zina, kas mums ir vajadzīgs. Mēs varbūt dažkārt lūdzam kaut ko, Un mums varbūt liekas, ka Dievs neatbild, bet viņš varbūt atbild savādāk, jo viņš zina, kas viss mums ir nepieciešams, kas mums ir vislabāk vajadzīgs. Jo labs, labs tās, esi tu, esi tu, esi tu, un tevis mīlēts esmu es, esmu es mesmo és. Meklējamies atbildes pasaules plašumos, bet tu vien vari dot to pēc, kas sirds ilgojas tik tu. mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien. Ir lūgums dāvāt mums un citiem cilvēkiem visu ikdienā nepieciešamo maizi, ūdeni, pajumti, drošību, mīlestību. Tas ir stiprinājumu gan miesai, gan dvēselē. Vārdos un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, mēs pateicamies par Jēzus krusta upuri, par mūsu grēkiem un apsolam mācīties lūgt piedošanu un piedot. Ar vārdiem un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, mēs lūdzam Dieva atbalstu un spēku pretoties kārdinājumiem. Ar āmenu! apliecinām, ka piekrītam, lai notiek. Āmen ir ebreju vārds, ko saka lūkšanas noslēgumā. Tas nozīmē, ka es ticu, ka Dievs mani uzklausa. Es paļaujos Dieva labestībai un apsolījumiem. Ko Jēzus mācekļi lūdza savam skolotājam? lai iemācītu viņam lūgšanas. Iemāci mums lūgt. Kā sauc lūgšanu, kuru Jēzus mācīja saviem mācekļiem? Tēvs mūsu. Kā lūgšanā Tēvs mūsu mēs saucam Dievu? Par Tēvu. Vai esi kādreiz runājis ar Dievu kā Tēvu? Jā, es to daru katru rītu lūgšanā. Raidījuma noslēgumā mēs pārdomāsim, kāda ir šī lūgšana, kā mēs viņu lūdzam. Un es aicinu iemācīties šo lūgšanu un no visas sirds lūgties katru dienu. Tagad mēs varētu ērti apsēsties, vai salikt rokas, vai nostāties, ja mums ir kāds lūkšanas stūrītis mājās vai pie krusta vai, vai pie kādas svētbildes, un mēs varētu kopā lūgties šo skaisto lūkšanu, ko mums ir iemācījis Jēzus. Un lūkšanu iesāksim ar krusta zīmi Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Amen. Amen. Tēvs mūsu, kas, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Āmen. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Āmen. Pārdomāsim visu raidījumā dzirdēto un priecāsimies, ja klausīsieties mūs arī nākamnedēļ. Uz tikšanos! Atā! Atā! Atā! Jēzus draugi! Es nešaubos, ka Jēzus ir mans draugs!